عنه قال اعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والسبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة عبد الله بن عباس رضي الله عنه سبرنسي da je rekao Okasnio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne večeri sa Jacijom pa je izišao Omer i rekao namaz Allahov poslanice pospaše djeca i žene pa je izišao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da klanja namaz a sa njegove glave je kapala voda pa je rekao da se ne bojim da ću opteretiti svoj ummet ili ljude, ja bih im naredio da klanjaju ovaj namaz u ovo vrijeme. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, časni ashab poslanika sallallahu alaihi vseleme, o kome smo govorili u poglavlju istitabeta, alim ovoga ummeta, naročito u poznavanju Allahove tebara kvotala knjige, Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme došao je kod jednog ensarija i rekao mu: "Hajde, kaže da stičemo zdanje skupa." Pa mu rekao ovaj ensarija: "Kaže šta? Šta ti smatraš? Šta zamišljaš? O čemu maštaš? Da ćeš postati alim jednog dana učen?" Pa je okrenuo se ensarija i nije htio nešto posebno sticati znanje, a Ibn Abbas je strpio se pa ga sticao pa bi dolazio kod Zejda ibn Sabita prije sabah namaza i čekao ga da iziđe da ga nešto pita. Pa je postao jedan veliki alim ovoga ummeta, tako da kaže šeqik, tako mi Allaha da ga čuju ehlu rum, kako tefsiri Kur'an Sibri primili islam od njegovog tefsira. Kako je tefsirio i kako je govorio, kaže, poznavajući Allahove Đerašanu ajete i poznavajući a, komentare kuranskih ajeta. U svakom slučaju o njegovoj biografiji smo već opširno govorili. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao klanjati jaciju namaz ranije ili kasnije? Ranije. Ranije. Jer kada je Omer izišao, rekao je Allahu poslaniče, pospaše žene i djeca. Znači nismo mi navikli na ovo, ovo sada što se uradio, to nije poznato kod nas. Što se okasnio? Protivno ga ne bi Omer šta? Zvao nikako. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam imao običaj da okasni sa jacijom, ne bi Omer izlazio i zvao poslanika sallallahu alaihi sallam pospaše žene i djeca, pa to se svako večer dešava. Zbog čega ga doveš večeras? Pa nam to ukazuje da poslanik sallallahu alaihi da je običavao klanjati jaciju ranije, ali bi je ponekad iz ovog ili onog razloga odgodio, znači, u noć. Ovo pospaše žene i djeca što je kazao Omer radijallahu anhu, Postoji mogućnost da se to odnosi na žene i djecu koji su bili u džamiji i čekali jaciju sa sahabima. ili da se odnosi na žene i djecu po kućama, pospaše čekajući nas da se vratimo kućama. Pa je Omer otišao da pozove poslanika, sallallahu sallam, smatrajući da je Allahov vjerovjesnik, ali i šta? Zaboravio namaz. On je mislio da je poslanik, sallam, zaboravio namaz, da je smetnuo, pa ne izlazi, pa ga je otišao podsjetiti radijallahu talanhu. Ta Pa je izišao poslanik sa osaname, a sa njegove glave kaplje voda. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno a, i da se namaz može odgoditi radi razloga. I kažu da je ovdje poslanik sa osaname odgodio namaz radi razloga. Jer je voda kapala s njegove glave od kupanja. I ovo se ne kosi sa riječima da se ne bojim da će opteretiti svoj umet naredio bi da se kanja ovaj namaz u ovo vrijeme. Znači ovo su riječi općenite koje se odnose na sve namaze, a to već je zakasnio radi kupanja. Tako da nema znači kontradiktornosti između a, prvog i zadnjeg dijela hadisa. I nije pojmljivo niti za shvatiti, niti za kazati da se da je kapala voda sa glave poslanika sa od abdesta, nego od od a, gusula, zato što čovjek pri znači potiranju glave, potare jednostavno glavu, a ne pere je. Tako da nema znači šta kapati sa glave. I ome hadisu je dokaz da je da opća naredba povlači za sobom obavezu izvršavanja dotičnog dijela. Jer kaže se da se bojim, a bojim se da, e, kada ne bih opteretio svoj umet, naredio bih im da šta? Kad je jaci u ovo vrijeme. Pa bi tada naredba bila šta? Obaveza. Uprotiv, protivom nema opterećenja. Kako je opterećenje ako mi nije obaveza? Ako neko kaže uradi neki težak posao ako hoćeš, jel te opteretio? Nije, jer ako ti je teško, ostaviš ga. No međutim, ovdje je poslanik Salasana rekao da bi da se ne boji da će opteret umet, naredio da se kanja kao za misvak. Da se bojim da neće opteret svoj umet, naredio da koriste misvak pri svakom namazu, drugoj predaj pri svakom abdestu. Pa bi to bilo obavezno, znači korištenje mi svaka u ovome slučaju ovdje kaljanja jacije jeli, u ovo vrijeme. I ovome hadisu isto tako dokaz da čovjek da je poslanik sa osadem mogao ičtihati po pitanju određenih propisa. Da je mogao ičtihati po pitanju određenih propisa i o tome smo opširnije govorili u poglavlju mi svaka. I ovome hadisu isto tako dokaz da je dozvoljeno da čovjek upozori nekoga koje je viši od njega po odlici, po znanju, po položaju i tako dalje, da ga upozori znači na propust koji je učinjen naravno sa edebom, sa etikom, a, a, znači držeći se pri tome a, islamskih onih principa i pravila i da se može znači upozoriti jer je Omar radijallahu anhu upozorio poslanika sallallahu alaihi sallame misleći znači da je zaboravio A isto je tako, kažu lijepo, učenom čovjeku ili imam u džami, da ljudima kaže zbog čega je zakasnio. Da kaže ljudima, znači zbog čega je zakasnio, tako da ljudi ne misle o njemu šta? Ružno i loše. Zakasnio sam iz razloga tog i tog, jer kad čovjek navede razlog zbog koga je zakasnio, onda se sigurno mnoge nejasnoće iskristaliziraju i tada znači ljudi drugačije gledaju na njegovo zakašnjenje i možda ovoga neće uzeti kao, kao zlo. U ome hadisu je isto tako dokaz da se čovjek ne mora brisati, ne treba brisati nakon kupanja. Neće znači uzeti ručnik pa da se briše. Kažu zato što je voda kapala, šta sa glave poslanika, sallallahu alaihi vseleme, pa je dokaz da se ne briše jer nema uleme koja pravi razliku između glave i tijela. Ko kaže da briše, se briše cijelo tijelo. Ako kaže da se ne briše, ne briše ništa od toga. Tako da većina uleme, o tome smo pričali, da kažu da je čovjek dozvoljeno da se briše, za razliku od šafijskih pravnika koji kažu da to nije sunne da se radi ili da je mekruh i tako dalje. Uglavnom, ispravno mišljenje da je to dozvoljeno jer svi hadisi koji brane su slabi po tome pitanju, kako kaže Ibnul Kajimi i, i, i drugi. No međutim, možemo li ovdje kazati, poslanik s.a.v. je izišao Zato što ga Omer pozvao, možda se je samo okupao i Omer ga pozvao i on na brzinu izletio da stigne na namaz, da ljudi ne ne, nezaspužene djeca, pa nije se imao vremena obrisati? Možemo li? Možemo. Možemo kazati znači, da je to iz tog razloga šta? Nije se obrisao. Pa bilo onda ovaj hadis u tome slučaju mogao biti dokaz da se ne briše? Ne bi. Ne bi zato što ima nekakav razlog zbog čega se Allahov poslanik sa osnovim šta? Nije. Nije obrisao, nije se uspio obrisati, nije stigao obrisati, ali to bi znači uzelo još dodatno vrijeme, tako da ne bi baš ovaj hadis mogao biti ovdje jasan dokaz i argument. Ome hadisu je tako dokaz da je lijepo kasniti sa jacijom namazom. I o tome smo govorili pred ovim hadisima, ako se sjećate. I isto tako ome hadisu je dokaz da čovjek treba gledati na stanja slabih, nejakih, starih. Ne samo na svoje stanje. Ti mladić, 25-6 godina, svejedno ti je klanjao u 9, ja klanjao u 12. A nije tako svim ljudima. Žene, djeca, ljudi koji su radili po cijeli dan na teške fizičke poslove i tako dalje. Ne smeta znači da se namaz klanja bez sunneta prije toga jacija. Znači da se klanja odmah da se pređe na farz, da se skrati sa učenjem nešto kratko para ajeta, da se uči da se skrati, da se olakša ljudima, to je pohvalno i lijepo. Ne treba ljude ispitivati i ovaj ispitivati njihov sabur, nego treba znači olakšati ljudima koliko se može olakšati. Isto tako znači da se uh, jacija ranije klanja u prvo vrijeme, da se sabah malo odvodi prema zadnjem vremenu, nikakve smetnje nema ako je u tome lahkoća za ljude i ako će znači veliki veći dio ljudi doći u džemat i sliš o tome, ne smeta, znači da se to sve uradi, gledajući znači na olakšite u šerijatu I ome hadis je isto tako dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji nije, koji nije mu jezin stali u džami da ukaže imamu na, na namaz, odnosno na ikamet, jer je za ikamet odgovoran ko? Imam. Imam je odgovoran za ikamet. Mu jezin je odgovoran za ezan. A za ikamet je odgovoran imam i zato ne treba se i kamet prije što imam da znak. Imam da je znak kada će kamet se učiti, a ne mujezin. I o tome ćemo podobno govoriti i, i u sahiju fikri sunna i u ovome dijelu kad dođemo do pitanja i kameta ili namaza u džematu. Naravno ako je tome korist, a Omer što radio, time je korist bilo za sve ljude i za žene i za djecu i tako dalje, pa je znači, ukazao na, na vrijeme namaza. I ome hadis je dokaz isto tako da je da je da je i kamet u rukama imama u rukama imama jer je obavijestio poslanika sa pa je onda došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga se kami i kametlo je obavio namaz i ome hadisu je dokaz da spavanje ne kvari abdest kako oni kažu da su pospali žene i djeca a poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije naredio šta da ponove abdest U svakom slučaju, <clears throat> mi smo o tome govorili opširno, u Sahih Fiqh Sunan navodili smo osam mišljenja, ima čak i deveto mišljenje koga nismo spominjali zbog slabosti. Uglavnom, ima osam različitih mišljenja koji su poznati kod uleme i kazali smo na kraju da je najispravnije mišljenje da onaj blagi san koji se zove sinne u arapskom jeziku, la te hudhu sinetun wala neum. Allaha ne obuzima drijemež niti san, Simne je onaj, onaj blagi demež, ono kada čovjek znači samo blago spava, dok je neum, to je san gdje čovjek znači zaspe, zaspe znači duble, pa ona prva vrsta sna, ona ne kvari abde, znači ono muckanje čovjeka, kada mu glava polako padne na, na prsa pa je on digne, znači i kaže u lama, gdje je ta granica da čovjek zna gdje je ta granica da čovjek zna da li je zaspao ili nije zaspao. Kaže, ako ima u ruci, na primjer, olovku, ima u ruci olovku, ja ću vas pitati nakon predavanja, da vidim koliko ste, ovaj, pazne me, koliko me pazite kad pričam. Ovaj, a, kada čovjek ima olovku u ruci ili nešto, pa spava i ispadne, ma posti da je ispala, šta je? On nije zaspao. Ali ako mu ispadne i on ne, ne, ne, ne primijeti, ne reaguje, onda je zaspao. Da ne govorimo, da ne pravimo druge nekakve primjere, da ne odljivamo kad čovjek spava pa mu cigareta ispade na njega pa ga zapali. I, i takvih je bilo, braće, da čovjek sebe zapali sam zaspe. Čovjek je pušio i, i zaspao, ništa nije mogao nego jednom rukom pokretati, samo je mogao cigaru usta i pušiti. I, I zaspao je tako i cigara ispadne, cigareta ispadne i zapali ga i on jednom rukom samo može pomjerati, ničim drugim. I nije se mogao spasti i Allah je odredio tako da, ovaj, da, da, da izgori. U, u svakom slučaju, znači čovjek koji zna, zna šta se dešava kod njega, Da ga neko zove da kaže Muhammede, on će reći šta je. Čuje, znači glasove oko njega, čuje to, to je ono blago da je to ne kvari san. A e, spavanje gdje čovjek znači upadne u, u san i da ne zna šta se dešava, izgubi se na, iako to bilo kratki moment, takav san kvari abdest i o tome smo općenito i, i podobno o tome govorili ovdje, ja vjerujem da svi toga sjećate. Ovo bilo kratko, znači o hadisu, vidimo da je ovaj hadis Abdullah ibn Abbas, iako je kratak po svome sadržaju, pun je poruka ovaj, i koristi koje možemo uzeti iz ovoga hadisa. Naredni hadis je عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء kada se prouči i kamet i postavi se večera, počnite sa večerom. I sličan ome hadis prenosi i Abdullah ibn Abbas. E, oprostite, prenosi Abdullah ibn Omar. O Ajši i o Abdullah ibn Omaru smo govorili posebno u poglavlju Taharata i u poglavlju Stetabeta, pa nećemo ovdje ponavljati kaže Ibn Mende u svome Mustahređu, prenosi ga pored Ajše, Ibn Omar i Umu Seleme i prenosi ga Enes, Ebu Hureyre i drugi ashabi. Kaže, kažu neki islamski učenjaci da ovdje je došlo i da u kimeti sala, i da u kimeti sala, kada se prouči i kamet, ovdje je došlo es sala sa određenim članom, pa to se odnosi samo na poseban šta? Namaz, jedan Namaz. Znači, za taj namaz da se prouči i kamet i postavi se večera, šta? Počnite sa, sa večerom. Znači, to je samo za jedan namaz, jer je došlo sala. Koji je to namaz? Kažu, to je, to je akšam namaz. Jer se za vrijeme akšam namaza šta? Večera. No, međutim, drugi kažu, ovdje je sad spor između akšama i jacije, naravno ljetno, zimsko vrijeme i tako dalje, kada se večera, kada ko? Večera iftari, kada se iftari jest. Ovdje kaže znači el aša je večera, kada se postavi znači večera. Ostalo je ovdje znači opet da ne možemo, da, da, da treba čovjek znači da se, uh, ili da se dvoumimo između jacije i akšava, što je ta dva namaza. No međutim, ispravno je, a, to potvrđuje predaj koji bližima Tabarani, za koju kaže Ibn Hađar Raskalani da je vjerodostavno, da je poslanik sa osam rekao, i da vude ala ša, wa ahadukum sa'im, febde'u bihi kable entusallu kada se postavi nekom od vas večera, a on posti, neka prvo jede, pa neka onda klanja. A o čemu se radi sada o? O akšam, jer postač, znači akšam. I došla je druga predaja kod muslima, još jasnija po ome pitanju, u kojoj stoji, febde u bihi kablen tu salu salat el magrib. Počnite sa večerom prije nego što klanjate akšam. Pa se odnosi na šta? Na? Akšam. Kaže neka ulema da ovaj se namaz odnosi znači da, da se ova zabrana odnosi ili naredba da se, da se prvo jede pa onda klanja striktno za koji namaz? Za akšan namaz. Dok kažu drugi učenjaci, malikijski pravnici, neki drugi kažu, ne ne, isti je tu propis. Za akšan ili za neakšan. Jer je razlog jedan iz koga je zabranjeno. To je šta? Da čovjek može biti skoncentrisan na namazu. Jedan je namaz čovjeka koji je gladan, i puši mu se hrana i osjeti miris i on došao da stao, stao da klanja. Jadan je i on njegov namaz. Znači nema to, taj namaz samo bit forma. Od suštine nema ništa. Pa kažu ovdje isto, jer kako čovjeka odvodi od a, koncentracije na akšamu, to razmišljanje o hrani, tako ga odvodi od koncentracije sa drugim namazom, tako? Pa kažu, jeste, znači, istaj, isti je, isti je ovaj, isti je propis. A kažu ponekad će čovjek koji je gladan biti potrebni hrane koji duže vremena nije ujao, nego možda ponekad postači i tako dalje. U svakom slučaju, ispravno je da se ovo odnosi na sve, na sve ovaj namaze, jer je razlog zabrane klanjanja kada je postavljena hrana jedan i ne odnosi se samo na, na akšam i to potvrđuje predaje koje bliži imam muslim i Ebu Davud i imam Bejherti u kojoj poslanik sa osrme kaže La salate bi hadrati pa'am La salate bi hadrati pa'am nema namaza kada se postavi jelo. Ha, jel sad došlo određeni? Sad došlo la salate, nema namaza, nije došlo es sala sa određenim članom. A u šarijatu kada dođe, kada dođe neodređena imenica u negirajućem kontekstu, ovdje neodređena imenica, sala, nema ono elif, e, elif, lam, nema toga. Došla u negirajućem, nema, obuhvata obuhvata sve, pa tako nema ni jednog namaza kada je čovjek, kada je čovjek gladan i ne treba klanjati ni jedan namaz u tome stanju. Ovdje se samo izuzima ako bi vrijeme namaza isticalo, pa bi čovjek morao ući u dugo vrijeme, e onda u tome slučaju klanja namaz u stanju kako može klanjati, a jer klanjanje namaza u njegovom vaktu se daje, daje mu se prednost nego bogobojaznosti u namazu, pa se tada mora klanjati prije što iziđe vrijeme. Neki učenjaci koji e, smatraju vrijeme e, akšama jako kratko i da se ne proteže dok ne izgubi se ovaj crvenilo sa neba, oni kažu čovjek će jesti samo malo da utoli glad i nakon toga će klanjati i ponovo se vrati da da uh, jede. No međutim predaja koju bilježi ima muslim u svome sahihu, u njoj stoji kada se postavi znači večera i dođe vrijeme namaza, e, sa namazom se spominje i akšam, sa akšamom počnete prije nego, e, oprostite, počnete sa jelom prije nego što klanjate akšam i nemojte žuriti sa večerom. Znaš što nam ukazuje? Da će jesti malo pa da će klanjati da se najest dobro. To će najest, završi jelo, jede koliko može, nemoj žuriti, jedi koliko može, da klanjaj u tom stanju. Pa znači mišljenje koje kaže da će jesti malo, pa da će klanjati, pa da se ponovno vratiti da jede, to je mišljenje znači slabo, jer ovaj hadis kod muslima, njegova spoljašnost ukazuje na suprotno tome. Kaže, kažu isto neki učenjaci, ome hadisu je dokaz da klanjanje u džematu nije obavezno. Da klanjanje u džematu nije šta? Obavezno, jer je poslanik kao sveme dozvolio da se ostane znači iza džemata radijela. No međutim, Kaže Ibn Hađar u svom djelu Fethul Bari, dokazivao imam El Kurtovi, kaže ovim hadisom, da nije obavezno prisustvovanje džemata svakom čovjeku. Zato što je poslanik sa osvijem dozvolio da se ostavi džemat radi jela. No međutim, kaže Ibn Hađar, u ovome dokazivanju, a, a ovome, ovo dokazivanje je sporno, zato kaže što Ibn Hibban naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu poglavlju, u kome kaže obaveza namaza u džematu osim kaže kada ima razlog zbog koga šarija dozvoljava da se ostavi taj namaz. Pa je znači obaveza namaza u džematu ostaje, ali, ali se izuzme neke stvari. Znači od te zabrane. Pa kada bi čovjek uradio određenu stvar zbog koje mora izostati od džemata ili mu se ispriječi nekakav razlog, onda ne smeta da ostavi džemat. Kao da čovjek mora ići u bolnicu, kao da je čovjek ostavio, pekar ostavio kruh u pećnici, pa će sam došao u džamiju pa zaboravio pa će sam kruh izgoriti pa se vrati nazad da ga makne pa zakasni na džemat i tako dalje. Znači sve ono što je nužda za čovjeka i što ga spriječava od pristovanja namaza kada je opravdan razlog ili sa šarijatskog gledišta. Došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenostaca da je poslanik sa osaleme rekao nemojte, kaže, kasniti sa namazom ni zbog hrane ni zbog čega bilo drugog. Pa u ovom slučaju ne bi smjeli, znači, šta? ne bi smjeli jesti pa onda uh, e, kranjati namaz, nego moralo ima ići namaz u džematu. No, međutim, ovaj hadis je slab i kosi se sa vjerozostavim hadisima od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa I ome hadisu je isto tako odlika ome ummetu, kojim je uzvišen Allah te barak tala odlikovao ovaj ummet i da je a, i da ga je znači, sačuvao svih onih teških propisa teških propisa pa čovjeku kada se postavi hrana dozvoljeno je znači da iskoristi tu olakšicu pa da ne ide, da ne ide u džamiju, nego da prvo jede i nakon toga da obavi, da obavi namaz. Nakon toga je slična, eh, slična verzija hadisa ko, koga bilježi, ima muslim u svome sahihu, sa dopunom jednom kratkom, pa ćemo inša Allah o njemu govoriti u narodom našem druženju. Allahu te ala alam, wa sallam ala nabina Muhammedu.